Radījuma arī klausītāji, pulkstenis ir 11. un tagad būs svētā mise no Rīgas Kristus karaļa draudzes. Ar tevi esmu pieskaņa policijas Jākaps. Svēto misiju celebrēs priestris Pēters Alusiks. Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Mīļie brāļi, māsas Kristu, dārgā draudze un eh, cienījamie radio Marija klausītāji, mēs satiekamies šodien mūsu Rīgas Kristus karaļa baznīcā, lai mēs kopā svinētu svētdienu, lai mēs svinētu un pielūgtu kungu Jēzu, kas mūs mīl. Šodien mēs uh, dzirdēsim Dieva vārdā stāstu gan par rakstu zinātājiem, kuriem bija ļoti svarīgi būt atzītiem, bet arī par nabadzīgo atraitni, uh, kur atnesa sīko dāvaniņu, bet to pamanīja tikai Jēzus. Šodien svētas mises laikā šī mise ir veltīta par draudzi. Mises laikā arī kristīsim bērnu, tāpēc es jautāju jums, mīļie vecāki, kādu vārdu jūs dodat savam bērnam? Jānis. Jānis. Ko jūs bērnam vēlaties no Dieva baznīcas? Kristību. Vecākiem, kas vēlas kristīt savus bērnus, ir pienākums viņus kristīgi arī audzināt, lai bērni, pildot dieva baušļus, mīlētu dievu un tuvāko, kā Kristus ir mācījis. Vai jūs, bērna vecāki, apzināties, kādu pienākumu esat uzņemušies? Vai jūs, krustvecāki, esat gatavi vajadzības gadījumā palīdzēt bērna tēvam un mātei kristīgas audzināšanas darbā? Baznīca priecājās, uzņēmot savā saimē šo bērnu un pavēru tam ceļu uz dieva žēlastībām. Visas kristīgo saimes vārdā mēs apzīmēsim šo bērnu ar krusta zīmi kas ir mūsu pestītāja Jēzus Kristus zīme. Un tad arī mēs visi pārējie pieminēsim mūsu kristības sakramentu un tiksim apsvācināti ar svētīto ūdeni. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi licis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svēderīšanai un pistīšanai Mēs tevi lūdzam, svētī šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Thank you. Visvarenais Dievs, lai šķīsti mūs no grēkiem, un ar šo evaharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus, kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. Amen! Gods Dievam augstumos! Thank you. Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs novērs no mums žēlīgi visus ļaunumus, lai mēs miesā un garā pasargāti no briesmām, tīrām sirdīm varētu pildīt tavu gribu Mēs tevi lūdzam mūsu kunga, Jēzus Kristus tavā dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no ķēniņa pirmās grāmatas. Tajās dienās pravietis Elīs cēlās un aizgāja uz Sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, tur bija kāda sieviete, atraitne, kas lasīja žagarus. Un viņš pasaucis to sacietai: Iedod man mazliet ūdens kādā traukā, ko man padzerties! Kad viņa aizgāja atnest, viņš sauca tai nopakaļ sacīdams: Atnes man lūdzu savā rokā arī kumosu maizes. Viņa atbildēja: Tik tiešām, kā kungs tavs dievs dzīvo, man nav maizes, izņemot nepilnu sauju miltu tīnē un krūzē mazliet eļļas. Lūk, es savākšu pāris malkas gabalu, lai ietu un to sagatavotu sev un savam dēlam. Mēs to apēdīsim un pēc tam mirsim. Bet Elīs viņai sacīja: Nebaidies, bet ej un dari, kā esi teikusi. Tomēr vispirms man sagatavo no šiem miltiem nelielu plāceni un to atnes man. Sev un savam dēlam sagatavosi vēlāk, jo tā saka Kungs, Izraēļa Dievs Miltu tīna neizsīks, nedzeļas krūze kļūs tukša līdz pat tai dienai, kad kungs dos lietu virs zemes. Viņa aizgāja un darīja, kā Elīze bija sacījis, un ēda viņa un viņš un viss viņas nams daudzas dienas. Miltu tīna neizsīka un eļas krūze nekļuva tukša, saskaņā ar kunga solījumu, ko viņš bija devis caur Eliju. Tie ir svēto rakstu vārdi. Teic man atvēsele kungu, teic man atvēsele. uzticību sargā uz mūžiem, nestaisnību apspiestājiem, dodies salkušiem maizī. Kungs brīvus dara, važās iekautos klajiem gaismu, kungs paceļ nomāktos, kungs mīl taisnīgos. Kungs sargā svešiniekus, teic manā dvēselē kungu, bāreņus un atraitnes viņš atbalstā, bet izjauz grēcinieku ceļus. Kungs valdīs mūžīgi, tavs dievs, Sion, paudžu paudzēs. Teic, manā dvēselē. Lasījums no vēstules ebrejiem. Kristus ir iegājis nevis rokām darinātā svētnīcā, kas ir patiesās svētnīcas attēls, bet ir iegājis pašās debesīs, lai tagad mūs aizstāvētu dieva vaiga priekšā. Bet ne tāpēc, lai sevi vairāk kārt upurētu, kā to dara augstais priesteris kas ik gadus ieiet svētajā vietā, nesdams svešas asinis. Citādi kopš pasaules sākuma viņam būtu bijis daudzkārt jācieš. Bet tagad, beigu beigās, viņš ir parādījies vienu reizi, lai sevi upurējot, izdaldētu grēku. Un kā cilvēkiem ir nolikts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa tā arī Kristus ir vienreiz upurēts, lai daudziem izpirktu grēkus. Otrais viņš parādīsies nevis sakarā ar grēku, bet lai atpestītu tos, kas viņu gaida. Tie ir svēto rakstu vārdi. kas nekāro pēc mantās, jo viņiem pieder debesu valstībā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Marks. Tanī laikā Jēzus mācīdam sacīja ļaudīm: Sargieties no rakstu zinātājiem, kam patīk staigāt garās drēbēs un tik sveicinātiem tirgus laukumā un sinagogā sēdēt goda vietās un pirmajās vietās mīlestos. Viņi aprī atraitņu mājas, un āršķirības dēļ skaita garas lūkšanas, viņi jau bargāku saņem spriedumu. Un Jēzus sēdēdams iepratī upuru lādēji, redzēja, ka ļaudis metā naudu upuru lādē, un daudzi bagātie metā daudz. Bet kāda nabaga atraitne atnākusi, iemeta divus mazus naudas gabaliņus, kas ir viens grasis. Un viņš pieaicināja savus mācekļus, viņiem sacīja: Patiesi, es jums saku, šī nabadzīgā atraitne iemeta vairāk par visiem, kas meta upuru lādē. Jo visi metā no tā, kas viņiem palika pāri bet viņa upurēja no savas nabadzības visu, kas viņai bija, visu savu uzturu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dārgie brāļi, māsas Kristu! Dārgā draudzē un dārgie rādio klausītāji, šodien mēs dzirdam Dieva vārdu, kas mums palīdz kā aizdomāties par to, kā mēs uztveram sevi pašu, kā mēs domājam vai ko cilvēki par mums domā, kā mūs uztver. Un galvenokārt par to, ka Dievs pats uz mums skatās. Mēs evanģēlijā redzam tādus pretstatus, tādus uh, divas, mēs varam teikt tādus uh, divu grupu pārstāvjus uh, ar pilnīgo atšķirīgo uh, tādu uztveri. No vienas puses Jēzus saka, sargieties no a, rakstu zinātājiem, tas nozīmē no tiem, kuri tieši ir a, tādas a, reliģijas autoritātes tanī laikā. Un saka, ne jau tāpēc, ka viņi kaut ko nepareizi mācītu, bet tas āršķirības dēļ, tas godkāres dēļ. Un uh, citiem vārdiem Jēzus saka, cenšaties uh, izvairīties no godkāres, cenšaties darīt to, ko jūs darat labi, darīt nevis tāpēc, lai cilvēki jūs slavētu. Es domāju, godīgi, ja mēs tā uztversim, paskatīsimies, no nu, katram no mums ir svarīgi, ko par mani domā. Nu, skaidrs, mēs dzīvojam šeit. Nu, citi ir varbūt tādi neatkarīgāki cilvēki. Jā, ir daudzi, kuri pasaka, man ir visvienalga, ko citi domā, es dzīvošu savu dzīvi. Bet tik un tā daudzi jā, to uztveram pat citreiz tādas bailes, vai tā kā saka, no nu, ko par mani padomā. Nu, katrs padomā to, ko viņš grib padomāt. Citreiz tā ir patiesība, citreiz tā nav patiesība bet ir svarīgi, ko Dievs par tevi padomā. Jā, un, un, un redzēt, ka ir ļoti svarīgi varbūt atzīt, ka tā godkāre nu, ir arī mums priesteriem. Arī man ir svarīgi, nu, kā tagad mani uztver, vai viss labi, vai nu, un, jo patiesāk cilvēks ir, jo tuvāk Dievam, jo Dievs skatās patiesi. Ja? Tas nenozīmē tagad necensties, tagad darīt kaut kādas ekstremālas lietas, tik tāpēc, ka jā, nu, citreiz cilvēki mēģina piesaistīt uzmanību un tieši dara īpašas un ļoti grib, lai viņus redz, nezinu, kaut kādas ziņās vai kaut kādus ziņojumu portālus, ka tas cilvēks atkal to un to izdarīja un tā nu, visādi, visādi notiek. Jā, bet to, ko Jēzus saka, Mēģiniet savus darbus darīt nevis cilvēku slavas dēļ. Atcerieties, kad ir pelnu trešdienā, tad mēs arī lasām to lasījumu, kad Jēzus saka, kad jūs gavējat, kad jūs lūdzaties, kad jūs darat žēlsirdības darbus. Ja neesat tādi kā farizēji, kuri to dara savas dēļ, jo viņi savu algu jau saņēma. Un pretī tam mēs redzam, stāv viena sieviete, atraitne, kuru Jēzus pamana. A to, ko viņa iemet tādī upuru lādē, tā ir sīknauda. Jā, man nāca prātā, ka ir Eirozonas valstīs, kas jau atsakās no viena un divu centu monētas. Vienkārši tāpēc, ka uh, Mm, tas ir pat dārgāk viņus lietot nekā nelietot. Jā, ka tas principā nav jau nekādas vērtības. Bet skatieties, ka tam, tam, tam divam monētiņam praktiski nav nekāda nomināla vērtība, bet Jēzus saka, tam ir milzīga garīga vērtība. Jo skatieties, tie, kuri deva no sava pārpalikuma, uz ko viņi paļaujas. Uz to, ka viņiem vēl pietiekami daudz līdzekļu pietiek, lai viņi varētu izdzīvot. Viņi sev aprēķinājuši, cik viņiem ir vajadzīgs, un sapratuši, ka viņiem ir vairāk nekā vajag. Nu tad, pasargājot savas iekšējās garantijas, jā, nu tad pārpalikums mēs varam dot. A šīs cilvēks, šī cilvēks, Nabaga atraitne tas ir ticības žests, ko viņa dara. Viņa dod to pēdējo, tāpēc kā viņa paļaujas, viņa dod no savas sirds, viņa dod visu, ko vien var. Viņa saprot, un tagad, Dievs, es esmu pilnīgi atkarīga no tevis. Jūs pamanījāt, ka mūsdienās cilvēki grib būt neatkarīgi. Jā, jau kādu laiku neatkarīgs no citiem, no viņu domām, no, no nu, visa palikt neatkarīgs. Bet citreiz aiz tās cīņas pēc neatkarības slēpjas tieši lielākā atkarība. Aku, to, ko šī sieviete izvēlas, ir vienkārši atkarība no Dieva. Viņa tas, tas mazums, kas viņai ir, viņa dod, un tagad tu Dievs parūpējies par mani, jo es jau nezinu, es jau pati uz sevi nevaru. Un tā ir tā milzīga garīga vērtība, ka viņa dod savu ticību. Mēs varam tā pateikt. Ziniet, es ļoti jau visu nedēļu domāju par šo Dieva vārdu, un uh, gribas man pateikt, ka visam, ko mēs darām vai nedaram, ir kaut kāda vēl pievienotā vērtība. Nu, piemēram, baznīca mums ir tāds kalpojums, kā lektors, jā, cilvēks no nu, lajiem pienāk un izlasā lasījumu. Un mēs cilvēki esam dažādi. Ir cilvēki, kuriem tas ir vienkārši, kuri pieraduši uzstāties citu priekšā, kuri pat varētu baudīt, ka tagad es visu priekšā varu kaut ko darīt, un tagad visi uz mani skatās, un es to daru. Ja? Un tur tā vērtība ir citādāka. A varbūt cilvēks, kuram ir uztraukums, kuram trīc rokas kājas jā, kurš paņems neru zāles un panākti neguļ. Bet viņš pasaka, es gribu to dot kā savu dāvanu un nākt un izlasīt. Un saprotat, kāda jau tur ir garīga vērtība. A kāds, kas tur sēž, varētu pateikt, no nu, viņš te nāk izrādīties. A varētu neredzēt, kāda iekšējā cīņa aiz tā visa slēpjas. Ja? A tu es gribu teikt, ka šodien kungs Jēzus pamanīja to iekšējo cīņu, ja, kur nav nekādas nominālas vērtības, bet ir milzīga garīga vērtība tai dāvanai. Un arī tāda kalpošana draudzē vai a, citam ir mazāka cīņa, citam ir lielāka cīņa. Vai, vai tu, kā piemēram, jūs, kā ģimene, piekrītat, vai kristības notiek svētas mises laikā? Nu, mūsdienās ļoti reti ģimene tā piekrīt. Jā, nē, nē, mēs paši tur. Bet es saku, kristības tas ir draudzes notikums. Jebkādas kristības tas ir jauns draudzes loceklis, kuru mēs kā draudze pieņēmam. Jā, un, un kristijam. Un saprotiet, un Dievs jau redz to iekšējo cīņu, to pievienoto vērtību. Jā, un cilvēki mūs var novērtēt pilnīgi nepareizi. Bet kas ir svarīgi, ka mēs gribam pateikt, kungs, bet tu mani redzi. Bet tu redzi kādu manu cīņu, jā, man bija jāizcīna. Bet arī otrādāk. Citreiz jūs saprotat, ka nu gribētu, bet nu tiešām tas ir pāri maniem spēkiem, nu nespēšu. Nu tik ļoti baidos, tik ļoti man ir grūti, nu nevaru. Dievs arī to pieņem. Un viņš jūs par to netiesās. Viņš jūs samīļos. Un viņš jums pateiks, nu labi, nekas. Varbūt vēlāk tev sanāks. Ja? Vai nu, tad, kad mēs cīnām to iekšējo cīņu, ka nu, katram no mums ir tā iekšējā cīņa, vai jūs varat pateikt, kungs, ja es gribētu, šausmīgi baidos, es centīšos, es pamēģināšu izdarīt kaut ko vairāk. Jūs varat palūgt sargeņģēli, katram no jums ir sargeņģēlis, lai viņš jūs tur ar rokām, kājām tur mani, jo es šausmīgi baidos, bet es gribu sargiņģelis jūs paturēs. Vai lūdziet svēto gāru, dariet vienalga, bet vai tā ir mana dāvana, vai tas ir ziedojums, vai tas ir laiks, vai tas ir kalpojums, vai tas ir adorācijā alfa kursa laikā uh, par draudzi, vai vienalga, ko mēs gribam darīt, vai ko mēs sajūtam, bet sniedzam Dievam to savu iekšējo vērtību to savu iekšējo cīņu, to savu upuri, ko mēs pasakām, kungs, bet es gribu izcīnīt šo vietu, kā dāvanu tev. Tā kā šī atraitne, ja, viņa deva nomināli maz, bet garīgi milzīgi lielu upuri viņa atnesa. Ja? Un Dievs, paskatieties, Jēzus pamanīja. Jēzus pamanīja sīko naudiņu. Jēzus pamanīja sīko dāvanu, un mēs par to atraitni runājam jau pagājuši vairāk nekā 2000 gadu. Jā? Kā Dievs pacēla viņas lielu upuri. Jā? Dievs redz visu labu, ko mēs darām. Un Dievs redz arī to, ka ir lietas, ko mēs nespējam izdarīt. Un viņš to pieņem. Viņš ir ļoti pacietīgs, ļoti žēlīgs. Viņš mūs mīl, un viņam esam dārgi mēs paši. Mūsu sirds, mūsu dāvana. Cik viņa ir liela vai maza, svarīgi, lai nāk no sirds. To mēs lūgsim Dievu, lai Viņš mums dos tādu žēlastību. Amen! Tūlīt kristīsim, un tagad mēs kopā piecelsimies kopīgai lūgšanai. Lūgsim Dievu par šo bērnu, par viņa vecākiem un visiem kristīgajiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs, liec, lai šis bērns kristībā un svētā gara žēlastībā atdzimst mūžīgai dzīvēi Mēs lūdzam, lai vecāku labais piemērs vada bērnu pa kristīgu tikumu ceļu. lai bērns ar svētajiem sakramentiem stiprināts aug žēlastībā un svētumā. Lai, lai viņš visu mūžu ir uzticīgs tev un tavai baznīcai. kristīgo ļaužu dzīve liecina viņam par evaņģēlīja mācības patiesību. Lai Dievs bagātīgi sveitī arī mūsu draugi un visu, ko mēs esam apņēmušies darīt, lai bagātīgi sveitī arī Rādio Marijā un visus tās klausītājus. tagad lūdzam svēto aizbildniecību, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, svētais Jāni Kristītāji, lūdz par mums, svētais Jāzeb, lūdz par mums, svētais Pēteri un Pāvili, lūdziet par mums, visi Dieva svētie un svētās, lūdziet par mums. Tagad es lūkšos eksorcisma lūgšanu, lai Dievs atbrīvo šo bērnu no iedzimta grēka. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu dēlu, lai satriektu ļauna gara sātana varu un no tumsības izglābtu cilvēku, ievestu savā brīnišķajā gaismas valstībā, Mēs tevi pazemīgi lūdzam, lai tu šo bērnu, Jāni, atbrīvojas no iedzimtā grēka, darītu par tavas godības svētnīcu un svētā gara mājokli caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tagad pēc ļoti senas tradīcijas svaidīšu bērnu ar katehumenu eļu lai ar savu spēku tevi sargā pestītājs Jēzus Kristus par zīmītām mēs svaidām tevi ar atpestīšanās eļļā mūsu kungā Jēzu Kristu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Katrs kristītais bērns ar dieva žēlastību uzsāk jaunu, pārdabisku dzīvi. Un bērni ir jāaudzina ticībā tā, lai sargātus no grēka, un lai šī dievišķā dzīve viņu dvēselēs varētu attīstīties. Ticības gara arī jums ir jāuzņēma šis audzināšanas pienākums. Un tā kā arī paši esat kristīti, jums ir jāapliecina baznīcai, ka atsakaties no grēka, un kā ticat uz Jēzu Kristu, tāpat kā tic baznīca, kuras ticīgo saimē jūsu bērns tiek uzņemts. Vai jūs atsakāties no grēka, lai dzīvotu dieva bērnu brīvībā? Mēs atsakāmies. Vai jūs atsakāties no vilinājumiem uz ļaunu, lai nenokļūtu grēka varā? Mēs atsakāmies vai jūs atsakāties no ļauna gara, kas ir ikviena grēka avots, mēs atsakāmies. Vai jūs ticat uz Dievu, visvareno tēvu, debesu un zemes radītāju? Vai jūs ticat uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis, apbedīts, augšām cēlies no mironiem un sēž pie tēva labās rokas? Es ticu. Vai jūs ticat uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību? Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, ko mēs apliecinām Jēzu Kristu mūsu kungā. Amen. Tātad, mīļie vecāki, vai jūs vēlaties, lai Jānis tiktu kristīts baznīcas vārdā, kuru nu pat apliecinājām? Es tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, ir atbrīvojis tevi no grēka un ir licis tev atzimt no ūdens un svētā gara. Viņš tevi svaida ar atpestīšanas hrizmu un pievieno savai tautai, lai tu paliktu vienībā ar tās augsto priesteri, pravieti un karali Jēzu Kristu un sasniegtu mūžīgo dzīvi. došu iededzinātu svecīti, kas ir Jēzus Kristus klātbūtnes simbols. Jums, vecāki un krustvecāki, ir pienākums rūpēties par bērnu, ko Kristus ir apgaismojis, lai viņš vienmēr dzīvotu kā gaismas bērns, lai izturētu ticībā un kungam atnākot varētu kopā ar visiem svētajiem izietam pretī debesu valstībā. Amen! světom misi. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savām vārdām, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Uz lūko tevi lūdzam, Kungs, šo upuri Kristus ciešanu un uzlēpumas vinībām lai tas kļūtu mums par tavu žēlastības avotu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs! Uz augšu sirdīs! pateiksimies kungam mūsu dievām. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā tev debesu tēvs, visvarenais mūžīgais dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jo viņš apžēlodamies par grēcīgo cilvēci, piedzimā no jaunavas Marijas, ar ciešanām pie krusta atbrīvoja mūs no mūžīgās nāves un piecēlies no miroņiem, mums dāvā mūžīgo dzīvību. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējām, teikdami tagad un vienmēr. Amen. Kungs, tu esi patiesi svēts. Tev pienākas gods no ikvienas radības. Jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un Svēto garu, tu visu dzīvini un dari svēto, nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam tiktu upurēts tavām vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svēti šīs mūsu upurdāvanas tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums to par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs vinam šo noslēpumu. Tajā vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies sveitīja lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet, un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdotā. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri Tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. ticības noslēpums. Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem, ar visvētāko jaunavu Dieva māti Mariju, svēto Jāzepu viņas līga vainību ar taviem svētajiem apstuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Zbigņēvu, palīgbīskapu Andri, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām. Bet pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tava žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā Tev dievam visvarenajam tēvam, svētā garā vienībā, ir visgods un slavā visos mūžu mūžos. Paklausot pistītajā vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot mēs ar paļāvību sākām. Pēstī mūs, kungs, no visā ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Amen. mums Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem. Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un e, vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram mieru un izlīguma žestu. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Lūksimies! Mēs tev pateicamies, Kungs, par svēto mīlestību, kurā esam saņēmuši garīgo spēku no augšienes, un lūdzam tavu laipnību, lai tavs gars mūs, mums vienmēr palīdzētu tīrām sirdīm tev kalpot, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. kungs, lai ir ar jums. Lai svētī jūs visvarenais Dievs tās un dēls un svētais gārs. Dieva žēlastība, lai jūs pavadām. Liels paldies par jūsu atbalstu, par ziedojumiem gan mūsu draudzēji, gan Radio Marijā. Pārējos paziņojumus jūs varat izlasīt pie ziņojuma dēļ. Un es gribu vēl sirsnīgi sveikt mūsu jaunāko draugu locekli Jānīti ar viņu ģimeni un priecājos par jums. Visiem arī radio klausītājiem novēlu patīkamu nedēļu kopā ar Dievu un atcerieties, ka Dievs redz un novērtē katru mūsu upuri, arī to vismazāko upuri, ko mēs sniedzam Viņam un uh, pasaules pestīšanas labā. To visu Viņš redz un novērtē. Paldies jums! izskanēja svētās misijas translācija no Rīgas Kristus karaļa draudzes. Svētā misija vadīja priesteris Pēteris Alusiks. Ar jums pieskaņa pults bija es Jēkabs, arī man palīdzēja mūsu promoters Edgars. Un e, palieciet kopā ar Radio Mariju Latviju, jo jau pēc īsa brīža pulksten 12 lūkšanas stundas ēteris Rādio Marija. Lai top slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžam slavēts.